خب باب الاستطابة باب استنجاء پاک کردن والاستطابة بالماء واجبة من كل ذي بال للخرج من السبيلين معتمدا فيها على الوسطى من أصابع كفه اليسرى حتى تزول بها عين النجاسة وأثرها فإن عدل عن الماء إلى الأحجار أو ما أنقى إنقاءها أجزأه إذ إذا لم يعد الخارج سبيله وأن يستقبل ثلاثة احجار يستقبل بالاول ويستدبر بالثاني ويحلق بالثالث فانزال بها عين النجاسة اوفی عن اثرها خوب دقت داشته باشید میگه استتابه یا همون استنجا با آب واجب است از هر چیز خیسی که خارج شود از سبیلین در این استنجا اعتماد میکنه بر انگشت وسطی از انگشتان کف دست چپش تا که عین نجاست و اثر نجاست چی بشه از بین بره اگر عدول کرد از ما به سنگ یعنی به جای آب از سنگ استفاده کرد یا چیز دیگه ای که باش پاکی حاصل میشه اجزه او کافیه براش ولی به شرطی که اون چیزی که از سبیل خارج شده از اون جای خودش تعدی نکرده باشه این طرف اون طرف بخش نشده باشه اون نجاست و تکمیل بکند سه سنگ اولی رو به جلو ببره دومی رو به عقب و سومی رو حلقه بزنه روی اون میگه اگر این جاست از بین رفت اون اثرش مشکلی ندارد اف شده از اون اثرش مثل اینکه شما گودی رو میشورید لباسی رو خون میاد بیرون ولی اون اثرش میمونه اون رنگش اثرش این میگه مشکلی نداره اثرش اینجا ولا يجوز اذا كان في صحراء او فضاء ان يستقبل القبلة ولا ان يستدبرها لغایت ولا بول و جائز نیست زمانی که در صحرا بود یا در فضا بود که رو به قبله بکنه یا پشت به قبله بکنه نه در مدفوع و نه در شاش در صحرا یا در فضا جایز نیست که پشت و رو رو به سمت قبله بکنه و يجوز, و له ذلك اذا كان في دار او وراء جدار و جائز است برای شخص زمانی که در خونه بود یا در پشت دیواری بود و یبعد في الصحراء اذا ذهب لحاجته آداب بعدی غذا حاجت اینه که و دور میره در صحرا زمانی که برای قضا حاجت رفت و یتوقع بها محاب ریح و از جای وزش باد پرهیز میکنه چون نجاست رو روش بر نگردونه ولا يبول في ثقب ولا سرب ويعدل عن الجواد طرق الطرق وتحت الشجر المثمر بله میگه در سوراخ شاش نمیکنه و همچنین از جا جاده ها و وسط راه ها پرهیز میکنه و از زیر درختان سمردار و اذا جلس على یسر رجله و زمانی که نشسته بود برای قضای حاجت اعتمادش بر پای چپشه یعنی فشارش روی پای چپشه و یغض طرفه چشمش رو پایین میگیره ولا یکلم احدا با کسی حرف نمیزنه و یسدل ثوبه قبل انتصابه و لباسش رو پایین میاندازه قبل از اینکه بلند بشه به خاطر اینکه عورتش پیدا نشه و یقول قبل جلوسه لها قبل از نشستن برای قضای حاجت میگه بسم الله اللهم اینی اعوذ بک من الخبیث المخبث الرجس النجس این دعا رو میخونه این یکی از هست و دعاهای با الفاظ دیگه هم ثابت هستن این هم در یکی از کتابه ابن ماجه یا ابو داود اومده میگه بسم الله اللهم اینی اعوذ بک من الخبیث المخبث الرجس النجس امینا همشون صفت شیطانه صفت کیه المخبث میگن کسی که دوستان خبیسی داره الرجس و النجس که خب معنیاشون واضحند و یقول اقیب قضاء حاجته و بعد از قضای حاجتش این دعا رو میخونه غفرانك اللهم و الحمد لله الذي اخرج عني الاذى و یعنی غفرانت رو میخواهم پروردگارا سپاس اون اللهی رو که اذیتی رو از من خارج کرد و مرا عافیت داد اونجا هم در اون دعای قبل از قضای حاجت معنیش این بود که من به نام الله پروردگار را بار الها به تو پناه میبرم از شیطان خبیس شیطانی که همراهانش هم خبیس هستن و رجس و رجس و نجس هست فلید هست نجس هست